Thank you. ฏิบัติแบบวิธีหลวงพ่อเทียนครับ เทคไม่มีเทคนิคตรงไหนที่เป็นเคล็ดลับที่เป็นเรื่องพิเศษที่ต้องต้องทำตามเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับกันะครับ ไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกมันซื่อๆตรงๆิติมันเป็นซื่อๆอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้ซื่อๆมีหมดบริกรรมอะไรขวางขันรู้ซื่อๆรู้ตรงๆรู้ตรง มันหลงลูกตรงกันพอดี มันทุกข์ลูกตรงกันพอดี มันโกรธลูกตรงกันพอดี อะไรที่มัน ไม่ใช่ตัวลูกตัวลูกมันตรงมาเนี่ยตรงมาไม่ใช่ว่า บริกรรมอะไรมาขวางขั้นต่อไปลูกตรงตรงเชื่อไหมรน้ามื่อเรเมือตรงกัน 决定就是老老实实的修，越老实的人修得越快。啊，老老实实的知道，啊，实实在在的知道，啊，贪婪的知道，嗔难的知道，痴来的知道，贪嗔痴来的以后，老老实实的看见知道。啊，大家相信我们一般的人，啊，不管什么样的念头来 都不老实，都不老实，非常都作。感觉角就是老老实实。 很多悲伤，不管从望远镜来说，我们另外一个视角观照，这个观照其实是不是就是的自信，或者说用通俗点来说，感觉。 ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะครับ ตัวที่เข้าไปรู้ความโลภความโกรธความหลงใช่จิตเดิมแท้หรือเปล่าครับ อืมนั่นแหละตัวไม่เป็นอะไรนะจิตเดิมแท้คือบริสุทธิ์อันโลภมันมาที่หลัง โกรธมาที่หลัง หลงมาที่หลังแต่ก่อนไม่หลงหรอกมาที่หลัง因为我们的烦恼 很大，很多都非常非常大，就是清朝在这个东南方毛主席所土地的，跟云南有一个连上，我想请问在东南方的土地。 ปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนนะครับสามารถเป็นสมาธิ เข้าสมาธิได้น้ำบ่ครับ มี หรือว่าปฏิบัติแล้วมันมีสมาธิประกอบเป็นน้ำบ่ครับแล้วก็แล้วก็สมาธิในตัวือตนาที่รู้นี่เป็นสมาธิ ตั้งใจที่รู้เป็นสมาธิ เวลารู้สกตัวอยู่มันก็ไม่ทำชั่ว ไม่คิดชั่ว ไม่พูดชั่วก็เป็นศีลแล้ว เวลามีสติรู้จักตัวอยู่ก็ทำความดีจิตก็บริสุทธิ์แล้วเป็นตั้งศีลเป็นนั่งสมาธิเป็นนั่งปัญญาเลยทีเดียวไม่ใช่สมาธิมันเป็นวงอย่างนี้นะนยศีลสมาธิปัญญามันเป็นวงเนี่ย ไม่ใช่ตรงันี้นะมันเป็นสนับสนุนกัน เพราะมีสติมันจึงมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหมุนกันเลยเป็นจักรก็นทำนะไม่ใช่มันเส้นตรงนี่นะ ศีลสมาธิปัญญา ไม่ใช่เขาแถวแบบนี้จมดนักน你的病要看是什么病？ 锻炼，跟我们之前一样，持续不断的那个锻炼，里面已经有了珍宝。 ชั่วแล้ว เวลามีสติ ก็ทำความดี เวลามีสติก็จิตก็บริสุทธิ์นะศีลนั่นแหละสมาธิสมัญญาสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาแบบหนึ่งปวดบ้างก็เป็นสมาธิชักช้าก็เป็นสมาธิตั้งใจเฉพาะเฉพาะ เฉพาะเฉพาะใส่กุญแจก็เป็นสมาธิมันเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องสมาธิสำเร็จทำไรสำเร็จแม่นยำชัดเจนไม่ 卖卖卖它！空地、死地，你什么样样好的人，最好不觉的变是没有智慧，是不可能产生智慧啊！只有觉醒啊！只有觉醒！来，卡呢接一个电话，一个电话，觉醒思想。 อย่างอริมัตองแปดอะไรมาก่อนปัญญามาก่อนสัมมาทิฏฐิปัญญามาก่อน ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาปัญญามาก่อนปัญญาสนับสนุนให้เกิดศีลศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญา ปัญญาสนับสนุน อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิกำจัดกิเลสได้ 那你们叫我干嘛？ ไครับแล้วก็มีเสลดตอนปฏิบัติกลางวันก็ความคิดก็มาก แล้วก็แล้วก็นอนบ่หลับ ถึงประมาณตีสามเลยครับคอยนอนไม่หลับนอนไม่หลับครับ เป็นไอ แล้วก็มีเสลดแล้วก็มีความคิดไอไอไอครับ ไอมีเสลดแล้วก็มีความคิดเยอะครับ แล้วเขาก็กังวลตอนนี้กังวลว่าคัดปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ย มันนี่เป็นแบบนี้ใส่ข้างหน้าหรือวันนี้หน่อยลงแบบเนี้ยครับ อ่าถ้ามันว่ามันสะบัดร้อนสะบัดหนาวเสนเกี่ยวกับธาตุบ้างก็ไม่เป็นไรอันมันไอเนี่ย มันต้องมีเหตุมีปัจจัย ไม่ใช่เป็นเพราะปฏิบัติ ปฏิบัติมันไม่เป็นอะไรมิแต่มันดีแต่มันอายแต่ลุงตาเวลาเนี่ยเจ็บคอ เป็นวัดเสียงไม่มี ไม่ใช่เพราะปฏิบัติ ปฏิบัติมาว่าจะเป็นวัดหรือมันจะไม่เจ็บเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอย่าไปกังวลเลดมันเนี่ยก็มียาอะไรที่มันบรรเทาบ้างก็ดีนะ ไม่ใช่เป็นเพราะปฏิบัติ แต่ว่าอย่าเอามาเป็นเรื่องกังวลใจอย่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ Krishna. ลายโจร นี่ไหม ก็ใช่ เคยใช่ไหมฟาดทลายโจรฟาดทลายโจรเจ้เจ็บคอแก้เฉลดได้ อยู่กับหลวงตาก็มีแานจีนจะเรียกอะไร ว่าทลายโจรนป็นยามหัศจรรยาเทวดาก็เลย เจ็บคอเป็นวัดได้十分的禅思会把身体 ดีดีเขาดีเขามีห้าวันหกไหมห้าวันหกใช่ไหมไมรู้นะครับมีธงไม่รู้จักครับไม่รู้จักจะมีต่างครับ 我们平时练习的过程中都是分解动作这里一个来，但是我发现，在生活当中，我们的动作是连连贯成串的。比如说，拖地的时候，你的手要握住拖把，然后你的胳膊要来回动，然后你的腿还要来回走，然后你还要支撑弯腰。所以，这是我们发现我的困惑，就是，我不知道该，呃，就是我我做的简单， <laughs> 做不了太多，做不了多少，然后。 所以我的就是，第一个问题就是，是不是遇到这种情况的时候，我们应该先把就光去学知识，然后不要去学脚了。嗯，然后就是学脚不要去学手。然后第二个问就是，嗯，之所以这样困惑，是因为我们现在的学习能还很差，学习的这个范围还很窄。等到我们学习越来越强之后，其实我们身体每个部位都能够完完成一些工作。 是两十七点，我看你 ยที่หนึ่งตัวไหนมันเด่นขนาดนั้นเราก็รู้ไปเท้าเดินเด่น มือสูเด่นเราก็ดูตอนนั้นจะให้ดูกันภาพรวม很多一直在动的时า呢，่要记住这一ี就是说哪一个最明显，我们就去解决那个啊，哪个่明显，动的最明显，那我们就解决。 就结婚还是上午就是在这个过程中，就是说，就是这个么难。但是，嗯，杨老师没有，但是只有答案是在不断的去一就是长期练习之后，自己就能把握这个火候吗？还是，就是说。 ฏิบัติทำแบบสมาธิครับ หลับตาแบบนี้ครับ แล้วคันนี้พอมายกมือสั่งจังหวะทำไปทำไป แต่อยากจะหลับตาอย่างแบบนี้เองครับ เราเขาว่าแน่ใจว่าพันเทศไปเรื่อยๆมันนี่ดีขึ้นไหมครับเออเราก็เคยเป็นแล้วก็เลื่อนตาก็ออกมาก็มันรู้ไม่ยากตามเราต่างเลื่อนตาที่สมาธิตามหนึ่งสงปหดเลื่อนตาฉันยกมือ 就是一定要知道这些功课。那么知道以后呢，啊，可能以前啊学过了就很做到。刚才唐老师他以也学。

劳动法没遵守，雇佣法呢？你做雇佣法，上班、打工，没遵守劳动法。嗯，日常生活当中，睁开眼睛吃饭，睁开眼睛洗澡，睁开眼睛工作。如果你是睁着眼睛去购物，老板不会开除你。 而且这个不是蛇，它是蛇王，不买第二条，我到哪上？ ให้แยกภาษาแยกความรู้สึกแยกได้要苦 อกจากการคิดเลยนะ มันลิ้นมันรู้รสก็ดีแล้วนะ บางทีอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนให้คีโมฉายรังสีลิ้นไม่รู้รสไม่รู้รสชาติเลยเลยนะก็เป็นธรรมชาติของกาย แต่ใจไม่ทุกข์กับธรรมชาติตรงนั้นก็ได้ มันรู้รสก็ดีแล้ว solution to action. พ่อครับคนนี้คนมองไม่เห็นครับตาบอดครับ มองไม่เห็นมีคนครับคนที่กำลังเว้าอยู่ตามันเสียเลยตาตาเสีย ตาบอดนะครับตาบอดแต่ มองว่าเห็นครับบอดตอนไหนไม่รู้บอดมาแต่เดิมหรือบอดเดยังไงไม่รู้ครับไม่รู้ฮะบอดมาเดินบอด บอดตอนโตแล้วครับบอดตอนโตแล้วครับแล้วก็ถามบอดก็ยังไงตาในไม่บอด มันตาบอดก็บรรลุทำได้ ส่วนพิการก็บรรลุทำได้ ก็หาว่า ยกมือรู้สึก ดูสึกเนี่ย มันบอดเฉพาะตาเนี่ยตาในอย่างดี พระรัชบาลตาบอดเหมือนกัน เป็นพระหลานได้ กมือ็บางทีมือสัมผัสรู้สึกที่มือเท้ากระทบพื้นรู้สึกที่เท้ามันก็สลับกันไป สลับกันมาแบบนี้แหละรู้สึกอยู่ที่กายตัวไหนมันเด่นก็รู้สึกตัวนั้นเวลาเรื่องที่เนาะ就是ื手动 这只手，摇动这只脚，然后它一起在动的时候，哪个明显是最先来的？如果手和脚都能觉知到，如果我们啊从上到下，什么都觉知到，那就是最好的。嗯。但是呢，我们其他的学员啊，不要先不要模仿啊，先一个人在同时给你觉知一个动作，然后因为开始两只手之间。 ันหูดีแล้วหูหนวกอย่าไปยึดมั่นถือมัน 啊。 หล่งพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอย่างพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติแบบอานาปานสติบางทีท่านก็บอกว่า วิหารธรรมที่เราอยู่ก็คือ อานาปานสติ เป็นเครื่องอยู่ เป็นเครื่องพัก เป็นเครื่องแสดงนะหลว่าเทียนท่านก็อาศัยการสติ เป็นเครื่องอยู่ เป็นเครื่องพัก เป็นเครื่องแสดง มันก็มีทั้งเป็นเครื่องอยู่ด้วย เป็นเครื่องแสดงให้คนอื่นด้วยแต่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อ ความดับทุกข์แล้วเพราะว่ามันเหตุก็ดับทุกข์มันหมดไปแล้ว แต่เราปฏิบัติเพื่อให้ถึงตรงนั้นก่อน แต่พอท่านไปถึงจุดหมายท่านก็เป็นเครื่องอยู่